А ние, еве, дојде време да продолжиме со Јован. Застанавме во 21 стих од 13 глава. Значи, отворете таму во Јован 13 глава. први стих. Штом го рече тоа, Исус се возбуди во духот Што рече Исус? Да се подсетиме. Осомнаести стих, не зборувам за сите вас, јас знам кој, кој ги избрав, туку треба да се исполни писмото, кој го јаде мојот леп, ја подига својата петица против мене. Цитатот 41 псалм. Давидовиот псалм. Сјавате Давид имал искуства да биде предаден од своите близки. И зашто Исус е толку возбуден? Доаѓа моментот кога ќе треба да го открие, да го разоткрие предавникот и тоа ќе го направи на многу фин начин. Затоа што, ако се кјавате како ја почнавме оваа глава, знаејќи дека му доаѓа часот за да премине од овој свет кон таткото, любејќи ги своите во светов, ги воздуби до крај. Меѓу другото, Јуда беше меѓу тие кои што беше возлюбен до крај од Исуса. Неверојатен пример за тоа какви ние треба да бидеме кон тие кои што може утре ке не предадат, а знаете како што вели во една песна Майкл Карт, Токму тој што е близок до вас ќе ве предаде, затоа што тој има некоја корист од тоа, некој странец таму нема никаква корист од тоа што ќе ве предаде вас. И не знам дали сте и, е, искусили може ли некои такви искуства во својот живот. Најболно е кога ќе ве предаде некој што е близок. И затоа бил возбуден во духот Пред да ги каже оние зборови, еве да прочитаме Псалм 55 од 12 до 14. Повторно Давидо Псалм. Повторно зборови напишани од негово лично искуство. Ако ме укореше непријателот, тоа би го претрпел. Да се кренеше против мене оно што ме мрази, би се скрил пред него. Но тоа беше ти. Ти еднаков со мене, мој пријател, мој довереник со кого другарував сладко и одевме сложно во Божиот дом. Иако Исус и порано најавил, во истата глава, во десетиот стик ќе каже На измиениот треба да му се измијат само нозете, зашто е целиот чист, а вие сте чисти, но не сите. Најавува. И сега доаѓа моментот кој ќе каже во 21 стих и кога сите ќе бидат возбудени од ова што ќе го каже Исус. И една мрачна атмосфера ќе се створи во таа горна соба. Ќе каже, вистина, вистина ви велам, дека еден од вас ќе, ме, ме предаде. Еден од вас. Колко ли му било болно сето тоа да го каже. И што се случува? Натната атмосфера се пренесува сега и кај самите ученици. Јуда во тие мигови размислува како сето тоа ќе го изведе предавството, самото предавство. А Исус вели, еден од вас ќе ме предаде. Јуда учествувал и на самата причест предходно. И ова е исто така полука, ако читате Окоптушот на вековите, Знаеме, дека светата вечер е за оние кои што му се предале на Христа, меѓутоа, ако некој инсистира, ако некој сака, вие немате право и не можете да му забраните да не му дадете. Па дури и да е, еве, Јуда. Јуда учествувал на самата процесија. Но, има еден стих, кој што Павле го запишал во прво послание на Коринќаните 10 глава, Оносто повеќе стихови се од 3 до 5. И сите јадеа од истата духовна храна и сите пиеа иста духовна напивка, однесувајќи се нели на израелците низ пустината, зашто пие од духовната стена која што ги следеше, а таа стена беше Христос, но Бог не најде благоволение во нив и беа погубени во пустината. Што оти ако сите пија од иста духовна напивка и од истиот леп, од истата мана јадеа? Што ако земеме причест, ако не сме измирени, ако да не ги читаме стиховите, може да биде тоа на наше проклество. Ги опаке на мрачна атмосфера учениците, откако ќе го слушнат ова, ова не го запишал Јован, меѓутоа го запишал Матеј. Сите почнале да се прашуваат. Еве да, да свртиме таму, во Матеј 26 глава. Матеј 26. 21 и 22. 26 глава Матеј, 21 и 22. И доека јаде да им рече, вистина ви велам дека еден од вас ќе ме предаде. Ите се зборови од 21 стих, 22-иот, се извинам. Да, 21-иот, од Јован. И овде 21 И доека јадеа им рече, вистина ви велам дека еден од вас ќе ме предаде. И многу се нажалија. И почнаа да зборуваат еден по друг, да не сум јас Господи. Да не сум јас Господи. Можно ли е јас да сум Господи? А тој одговори оној што подост. Да не сум јас Господи. Може ли да биде тоа Јован, кој што бил секојаш најблизок до Исуса? Може ли тоа да биде Јаков, кој што бил исто тука, во врвот? Може тоа да биде Петар? Тие трицата, ако се подсетиме, биле најблиски, секојаш били привилегирани пред Христа. Биле на гората на преобразувањето. И во многу други ситуации. Петар, Јаков и Јован. Тука се. Може ли е тие да бидат се размислуваат? Нема шанси. Може ли е тоа да биде Матеј? Може ли тоа да биде Филип? Може би Филип си викал, па да, имаше ситуации кога, ет, верата не ми беше на ниво. Ама нема шанси јас да го предадам мојот учител. Сите се запрепастени. Може ли тоа да биде борче? 16 години тој мисли дека верно му служи на Господа. Помина кој знае што се низ адвентизмот и предавства и што ли уште не. Ама може ли тој да биде? Тој смета дека еве неколку години овде дека верно служи. Ама може ли тој да биде? И Борче ќе рече, на, нема шанси. Знаете, сигурно никој не планира, никој не планира како Јуда да го издаде Господ. Никој не планира, Јуда планирал. Слушавме од братјани, што се разликува од другите ученици. И може би никој не планира како Давид, знаете како скроен план направил Давид, како скроил план, читете таму. За да украде жена, туѓа жена, да, убивајќи си го својот најдобар генерал, најблискиот, нај... Неверојатно. Па знаете дека скоро секој ден војувале тогаш. И својот најблизок генерал да си го убие, за да стигне до неговата жена. Никој од нас може би тоа не го планира. Меѓутоа, меѓутоа сетете се на темата која што имавме. А, ти си тој човек. Сегаат на таа тема. Натан, што му вели на Давид, од кога ќе му ја каже она приказка, како да кажу. Да, с овците. Ќе му каже, ти си тој човек. Значи, може би не планираме како Јуда, може би не планираме како Давид, но, може би ден губиме по цел ден. И ние сме во една голема битка, борба. Тоа се внесува на Давид. Тој ден губил тој ден, која требало да биде во битката. Убав збор, ден губил. Изгубен ден. Отиде денот, еден, два, три. Знаете, а, не за последниот ум, како беше онаа поговорка. Е, сотонска работилница. И кога дома се излежавате и немате што, и ќе ви најде гјаволот. Тој не ден губи, како ништо ден губи. Може би и ние не планираме, меѓутоа може би ние туѓо сакаме. Било што и да е тоа. Може би го криеме својот грев на тој начин што трупаме други гревови и на крајот некој страда заради нас и ние сметаме дека тоа е колатерална штета. Во повторно се однесува на Давид, секјавате. Може би имаме високо мислење за себе. Ево сега се однесува на Јуда. Тој имал неверојатно високо мислење за себе. Тој сметал дека е незаменлив. Може би познавате некој таков. Може би сте слепи за своите слабости. Че не планирате да ништо, ми дове, вие сте слепи за своите слабости. Може ли се случи тогаш да го предадете Господа? Кога е, ги набриваме сите овие работи? Ви укажуваат луѓето најдобро намерно, ти или мене ти ми кажеш, често пати знаеме да кажеме, па Па дори, па ти треба да дојдеш, па на со двете начини да ми го кажеш тоа, па знаеш, има, значи како да се каже. А у ствари неговото его прашање, пример се да кажам. Значи, можеме сме слаби за, за слепи за своите слабости. Може очекуваме другите да ја подржат нашата програма, нашиот начин на размислување. Тако бил Јуда. Јуда сметал дека е најмудар, дека Исус прави грешки. Богатиот младиш така да го отфрлиш. Какви пари во црква ни требаат. Вопшто не е тактичен Исус, така сметал. Дури ова предавство било еден, една од лекциите со кои што тој сакал да го поучи Исуса да да размислам ако поинаку да, да, да, да го смета Јуда за, за многу паметен, бистар. Некој кој што знае што прави. Може би не се откажуваме од нашите световни амбиции, може би парите ни се најбитни. На то, тоа на Јуда му било најбитно. Сепак. Таа слабост толку многу го обзела, што на крајот сосема паднал во раците на гјавот. Може би сум тежок лицемер и глумам така совршено, иеко не планирам да го предадам Христа, меѓутоа знаеме што е лицемеријето. Јуда ќе покаже едно тешко лицемерие токму во оваа вечер. И таква глума што додека сите прашувале да не сум јас, да не сум јас, Јуда молчел. Ама знаете што се случило? На крајот сите погледе во него. И му дошло незгодно. Што да прави сега тој? Еве да отвориме во Значи прво да читаме од во Јован 13 глава од 23 до 26. Што се случува? Упатуваат сите прашања и сега се толку заинтересирани да дознаат кој е. И Петар, тогаш, 22 стих, учени се погледна еден со друг со двумење за кого зборува. А еден од неговите ученици, кога Исус го любеше, писател на Евангелието по Јован, беше прилегнат на Исусовите гради, знаете, кажашме дека тој бил од едната страна на Исуса, најблиско до него, од другата страна бил Јуда. И Тогаш Симон Петр му даде знак и му рече. Значи не му рече ништо, меѓутоа, знаете како знаеме да кажеме со, со мимика. Кажи за кого зборува. Така, така тој се подпрени со своите гради и му рече, Господи, кој е? Исус одговори, тој е онај кој ќе му го натопам залокот и ќе му го подадам. И го натопи залокот и го даде ќе стигнеме до таму, меѓутоа, што е поентата овде? Јуда воопшто, бил, а, значи, во сета таа мешаница и тие прашања, Јуда не го ни слушнало ова прашање. Воопшто. Но, кога сите погледи биле насочени кон него, врвот на лицемеријето. 26 глава Мате, значи, паралелниот текст. 23 и 24. Дваесет стих. Исус вели, оној што ќе ја накваси со мене раката во чинијата, тој ќе ме предаде. И сега следи 24 стих. И така човечкиот син си оди како што е напишано за него, но тешко му е на оној човек преку кого ќе биде предаден човечкиот син. Добро би било за тој човек ако не беше се родил, неверојатно силен стих. Ќе се навратиме малко на тој стик, но да го прочитаме 25. А Јуда кој го предаде во одговор рече, кога му стана незгодно, кога сите погледи беа насочени кон него, и тој го постави истото прашање. Да не сум јас учителе? Неверојатно лицемерие. Иако многу добро знае, тоа е испланирано. Мигови се во прашање. Кога ќе се случи предаството, Да не сум јас учителе? Исус му вели, па ти кажа. Видите, не мора ние да планираме предавство. Меѓутоа, ако ги одбиваме тие зраци на светлина што стигаат секој ден кај нас, таа, тоа милостиво повикување од страната на Христа, знаете, ке дојде ден кога како еден родител према син или керка. Кога после сите обиди, после се што можел да направи, не можел да направи човек, од синот или од керка, ќе рече, па подобро да не се родеше. Така и за сите тие кои што ќе одбијат милоста, кои што ќе го одбијат поклонот на спасението, поклон е тоа, подобро ќе им било никош да не се родат. А такви има еден куп, за жал ќе има еден куп. Жалостно но така е. И пасте, во целото ова лицемерие, ова глума на јуда, целото ова збрка, овие мрачни мисли кои што почнале да кружат меѓу учениците, Исус така нежно се однесува спрема јуда. Между тоа, меѓу редови да го забележим. Каде тоа е отворено со прс или не знам нешто покажува, ти си предавникот или не знам, како што знаеме често пати ние да направиме. Сгјавате во случајот со жената фатена во прелюба. Ке ги запише нивните гревови доле на земја, никој да не чуе, никој да не разбере, секој самиот си го прочитал и си го си се видел самиот себе си долу на земјата и заминал. И Јуда, Знаете ли што значи на исток да значи да го натопиш лебот ете во чорбата и да му ја подадеш на другиот до тебе. Голема чест значи тоа. Исус до самиот крај ја користи секоја можност и најголема чест му кажа на Јуда. Прво од него почна да му ги мије нозете. Сето тоа биле последни обеди Дело од тоа што бил возбуден неговиот дух, не било само тоа што учениците се уште не знаеле да научат веќе да да се почитуваат еден со друг. Туку се препирале на самата оваа вечера, се препирале кој е најголем, кој е поголем. Меѓутоа, неговиот дух бил возбуден и токму и поради Јуда, затоа што знае дека ќе го изгуби. И ги прави последните обиди. Значи, 26 стих од Јован, Исус одговори, и тоа е оној кому ќе му ќе го, го натопам залакот, ќе му го подадам, и го натопи залакот, и го зеди му го даде на Јуда Симонов Искариот. Тоа дека ова исто така било направено на многу фин начин, и дека никој не е приметил, повторно не е отворено не е укажал на Јуда Исусе, факт што подосна стои дека учениците не разбраа, дека сепак Јуда е предавникот. Учениците не разбраа ништо во целата таа ситуација. Како можеле да не разберат кога му вели па ти кажа, па на тој кој што ќе му го дадам лебот, тој е тој што ќе ме предаде. Сепак не разбрале, можеле да поверуваат од друга страна дека тоа би можел да биде ете, баш па Јуда, за кого имале многу големо високо почитување. Сите. Значи, Јуда овде ќе покаже едно врвно лицемерие, како што кажавме, и за лицемерите, кои што, односно лицемерието, кои што така жестоко Исус ќе го осуди, сепак има шанса. Меѓутоа, за Јуда веќе било премногу доцна, затоа што, откако го зеде залакот, 27 стих, сатаната влезе во него. И Исус тоеш му вели, тоа што си го наумил да го направиш, направи го побргу. Што ми, зашто Знаете, во Прво Петрово ли беше тамо оној, оние убави стихови, Исус чека, на што чека? За да дојдат до покаяние сите, да, да се спасат сите. тоа чекал, чекал и во случајот со Јуда, кога тој ја поминува, овде ја поминува онаа црвена линија, нема веќе чекање. Тој што си намислил, направи го побргу. Тоа е ситуација кога оно што прави добро, ќе продолжи да прави добро, Оно што прави зло, ќе продолжи да прави понатаму зло. Крај. Кој што вели блажен. И крај. И вели 28 стик, но никој од оние што седеја покрај трпезта не разбра зашто му го рече тоа. Не разбра учениците ништо. Но бидејќи и кај Јуда беше благајната, некој помислија дека Исус му рече купи што ни е потребно за празникот или да раздаде нешто на сиромасите. Тоа мислили учениците. А Јуда, еве тоа е која ќе поминете црвената граница. Не се веќе ни проповедите корисни, ни ништо веќе не е корисно. Ништо. Иако е изненаден, може би, оти бил разоткриен, на него му е многу јасно дека е разоткриен, тој е уште порешително оди да го доврши делото. Трисетиот стик, штом го зеде залакот, Јуда излезе и веднаш, излезе веднаш, како да првпат пат му се поклопуваат мислите и размислувањата како оние на Исус. Може би си рекол, па Арно вели, вели да, еве, паметно го кажа ова, Исус му вели, прави тоа што го правиш по-бргу. И тој веднаш излезе. Често пати, најчесто не се служувал, служувал Јуда со размислувањата и постапките на Исус, меѓутоа, овде како да им се служуваат веќе размислувањата. Но касно е веќе за Јуда, за жал. А беше ноќ. И за жал никогаш нема да се раздени за Јуда. 2 Петро 1.19 и со тој ќе завршиме. 2 Петро 1.19 Така имаме подсврсто пророчко слово, а вие правите добро што внимавате на него, како на светило што свети во темно место, доека не осамне денот и деница засвети во вашите срца. Таа деница се обидувала да засвети во срцето на Јуда, сепак тој не дозволил. Тој имал други планови. За него стои подобро било да никогаш не се ни родил. Ако ние не го почитуваме тоа Слово, ако ние не чекориме во светлината на Словото, подобро и да не сме се ни родиле. Но правите добро ако внимавате на Него, како на светило што свети. Како стоеше во псалмот. Твоето слово е светилка на мојата патека во темно место, доека не осамне денот и деница засвети во вашите срца. И оној кој што оди, по ова светило, знае каде оди и ќе стигне на вистинското место. Дека Господ ни помогне да не бидеме јуда, да, мен, да не бидеме Давид, иако Давид подосна горко ќе се покае за она што го направи. Да не мислиме дека ете, па ние ништо не планираме, таман работа, кога сме оставиле, некој е оставил и факултет или не знам што, се посветил за да се посвети на Божјето дело и е 16, 20, 30 години во црква да планира такво нешто. Меѓутоа сепак видовме Јуда не туку така станало она што станало. Туку може постепено тој црв да разјадува и да на крајот бидеме изненадени самите кога всушност ќе излеземе предавници. Не де Боже да тоа се случи со некој од нас, нека Господ ни помогне и ни благослови да бидеме синови на денот, затоа што и за тоа сме повикани, и да животот до крајот го посветиме на Господа со една мисла да го прославиме. Него, со тоа што ќе го прифатиме Словото и секојаш ќе го прифатиме и неговите полуки од Словото за самите себе, но и ќе им сведочиме на другите и ќе ги осведочуваме и запознаваме со тоа слово, за да и тие дојдат до спасение. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.